Ostegunos chronique Libre. tomatietaz mintzatuko gia egunkuan, eta bereziki interesatuko gia nuntik horadien jaten dutugun tomatiak, ekainetik urrietala arte, frantzian jaten dien tomatiak, belgika herbera edo frantzietatik ebai horadera bereziki. Bena hor, supermerkatu bat eta juiten balin bazide, ikusiko duzie tomatik beti salgai diela. Bena hoik, nuntik horadia, hotzegi egiten behitu heben pusasteko. Urte osun, pusatzen dien lekietaik ordin jinasten dutie, negin, usutan, ma Marroketik, bena e Espainia Espanya higualdetik horadia. Urteko tomate importazioen euniko hogeita hiua Espanyatik horabeita. Zehatzago izateko dia handia jabosinak pusatzen, Almeria delaik eskualde importantiena horrentako, eskualde hau eh, da sajuz kampo ekoizten dian Europako lekuik handiena batzeki eta frutientako. Urtin hiu miliu tona eh, ekoizten dutie urteoz. Horrentako, eskualde hau Europako granea izengoiti bezala badu, bena badu beste izengoiti bat plastikozko itxasuaena. Hau ondamindi ekologiko handia sortzen behit baitu berehun kilometretan milaka beotegi beitia plastikez estalik. Ordineku hartan urte osun pusatzen die fritu eta bazkiek, ze kondizioetan hau dugu ikusiko. Jadanik hurraz, Minzo Bagia, leku hartan ebiguti bada. Bataz bestekuan bere un mila, eh, milimetro hur urtin jorten da, ordin ekoizpenen hur, eh, oen hurreztatzeko hur uturieta jun behardia lur aspila lehen putziak edo putzuak eh, hama bost metrota juiten balin bazien egun kuak mila bostehun metrota juiten di ezun eh, behar dia batzen den hurraen surgatzeko. Eta lurre rezerbak jabili behitutie ondoluak badia, lurra izigar hidora batzen beita, ez du habo deuze surgatzen. Preforsta harazo horrei ez da kasu egiten eskoalde hartan, laboantza entako jabilik den hurzionia etengabe emendaitzen beita. Eta hainbeste hurraen beharra izanki eskoaldiak ebai hurgatzitia edanga Gari ezarteko edo bilakazteko lantegiak sortu ditu. Bena galtz gatza enelkitzia hurrai ikostu ekologiko animala badu. Jadanik energia hanit sahutzen du, bena odela beresitako gatza, somur deitzen dena, arra urtukik da itxasula eta hau itxasbazteren erozioa askartzen du, bai eta arrainen bizia zailtzen. Horren babesteko eskualdiak jabakidu du hur kota maksimo basumaiten ezartia ustiatze gune bakotsa Bena ez dutu hanko ekuatzen, dien putzien erdia beno habo ilegalak behitia edo legez kampokuak. Bena hurra, ez da sortu ikzde edo sortzen dian arenkua bakarra, behotegiako plastikez estalik behitia, kuntatzen da berroita lau mila hektaretan jala dela, horrek errepresentatzen dutileik berroita hamabos mila zanko balu zelaip pentsa o plastikez beteik. Eta plastiko hoik askiusu kamiatuk dia eta izigarri guti baizik estia berziklatuk, habosienak ereik dia beotegi basteretan utzik, hainbate itxasuetan edo itxasun urentzen dielaik, sumaital italdi zebai aiziek pusatutako plastika hoik hamar kilometrota egiten edo hamar kilometro egiten dutie eta gune babestietan urentzen die kabodegat parke naturalan bezala. Aditi diote, plastiko itxaso hunek ekoizten dutian ondarkinen pesia eta ekoizten dutian batzeki pesia berra dela. Horrek eran nahi du hanko batzekiak oro hen pesia ondarkinez sortu dira. Nahi du eran hanko tomate bat diosten dutuzielaik ehun gramo eh, egiten dutinak, be ehun gramo plastiko eko eh, urtukik izan da zien tomate hunen egiteko. Adejako zemakia arra hartu zordin, eskualde hunek urteoz hiu miliu to. Plastika ondarkin ekoizten dutu justo gue frutu eta batzekien dako. Hiugarren arrenkia nausibat badahan, ikus ezina, pestizidoena. Lantaika äh, pestizido litruak ezartan behituti eskualde hartan, zunetaz babesteko eta ekoizpenaren handitzeko, haneko iztuk dien tomatien ehuneko lautan hogeia pestizidoekin pusatuk behitia, eta hanko tomaten ehuneko zazpia pestizido maila hunartia beno handiagoa badu. Ben arriski ez da gu eh, kontsumitza baizik ez, han lan egiten dienek edutie ondorioak bizitzen sustut. Langile han bosienak imigratiak dia, erraiten da lautan hogei mila imigratu haidiela urtien zehar hortan eta toma, eta eta erdiak ez du papeik horrek eran nahi du ez dira kontratazionaik ilegalki hor diela eta lan txaiak izigarri apalak diela eta lan baldintzak refosta izigarri txarrak produktu toksikoak manipulatu behar dutie, gaizki pakatuik dia, gain eksploatatuik, eta lan egiten ez tielaik bidon bide sumaitetan bizi dia, beotegi eta ikulian hola bihamuneko lana sigurtatzen ahaldie. Azpi pakatuik dien langile hoi eresker tomatiak presio merkean txaltzen ahaldia, eta autoritatiak ez eh, akinin balin badia, e, ez tie dauz egiten pesu ekonomiko handiegia beitu sektoriak eskualdia entako. Urentzeko han pusatzen dien tomate sortak haitatuik izan dia forma ederena, ekoizpen handiena eta eta erzunei eta garaioai resistentzia handia uh, jakasten zienak. Eta behar bada persibituzide ezaugarri bat mens izan dela haitaketan guztiaena. Hau ez batek huntutan hartzen. nahiz eta guzti handik ez izan, Almeriako eskualdia batzen da urdin Europako grane handiena, adeja erran bezala hiu miliu tona urteoz, bena habo eh, eta eh, egiten dutela eta hoian o kareatzeko mila kamiu partitzen dira hantik egunoz. Nuengatik da halako egoela. Hoi, behar bat dugu galtu hau, bat zezaniak ez, erran behar da hoiek esatzen dira eskualde pobre hortan bizitzia, eta hoi ez da eija. Kooperatibien gatik dea, edo garaioen gatik, hek behitutie egu merkatila, hang, eh, merkatila hankotomatik izoratzen, eh, edo supermarkatien gatik da, urte osun proposatzen eh, behiteiki tomatik. Aminien bat bai, oen gatik da ene ustez, mena guke bai, istoia hortan badugu gue ardura kontsumitzei degija, galteiten behitugu tomaten jatia, negian balin bagia e, eta eska, eskaera azkartzen balin bada, handen ondamendi ekologikoa tuko da. Elkibidia haiza da, sajuko batzekiak edo frutiak baizik ez ditugu jan behar, tomatia ordin kainetik urri eta la arte jaten ahalda, hortai kanpo kontsumua ahalbezain tipia izan behar da, edo ahal, ahalaz ez jan. Negian, jaten duguraik tomate bat desastre ekologiko baten ondorioa dela jakin behar dugu, aski erridun sentiasi zutiet egunko eta gaien barnatzeko haulkatzen deiziet irudi sumaiten ikustea desastre ekologikoa untsa agei beita, odin zerten usie, BOT Lorategi, eh, Almeria edo Tomatea Espainian eta O agian dukezien. Hala, egunko kronikan zer gynin eraiteko. Ostegunoz, Kronika Kronika Libre!